رب العالمين والصلاة والسلام على أهل المسلمين وأسرة المسلمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا إلى وجهه وسلم بسنته إلى وجه الله والسلام عليكم ورحمة الله فرحم الأسعداء أعطي يجمعتي إن الله تعاون جزاتي جزيات وسنجاتي أنا تقبوت في يوسف دون أقوى الله عليه وسلم وعليه وسلم وعليه وسلم قولا تصحيح سنة حدود الصلاة تسجيل الصلاة تنكيل ولا الصلاة كل شاب ويخبرك عملة الأحكام وأنه تنكيل ترسيل جدا لا مخيط باط القدر من الجنابة باط الغسل من الجنابة باط الوانك الجنابة وأن باط أبنزل قلتا مجنى أكون وانك الجنابة ma'ana za a bayyana ne shi ka ne ke tilasta wankan janaba mene da na dukkan wanka da sauran al'amuran da suke da alaƙa da wannan الحديث الثامن والعشرون حديث إلى أجل يتبت في وانا مثال نفرق أو النفاق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنوب قال فانخلت فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنوبا فتريد أن أجاريك وأنا على غير مهارة فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجو an karɓo wannan hadisi da Abu Hurairah Allah ya kare yadda a gare shi أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيه الذي كان هدى أبو هريرة في بعض طرق المدينة أو نساجي التي كنا في المدينة annabi na tafiya dan wani ya buka tunsa abu huraira ma na tafiya dan wani buka tunsa sai annabi ya hango abu huraira cikin tsaya daga titunan madina wa huwa junubun alhali shi abu huraira yana dauke da jaraba yana da tsare da jaraba ba a bayyana mana ba menene sababin jaraba ya kuma ji ya nan da ne mai wanka ba mafarki ne ne bai wanka ba to ba wannan ya kamata su sani ba abin da ya kamata su sani da yawa tare da jalaba ya ake yi samun kuma da ta kawai shi kana abu wani da ke wani sanar sai na koya shi ne ma'ana in sanar su kuma na yin da bai wani haka wani sanar su min hoto na koya ga wani annabi na koyewa annabi amma nan za a annabi bai gaji wani baya su ne game da annabi a wannan wanda haka su na tafi wanda ta san da ne ne wanda kuma ji wannan da na komo wani Allah ya ba da su bare ne wa qala ya annabi aina kunta ya abu hurayra ya da ya Allah ya abu hurayra aina kasance ya kai abu hurayra kana ya abu hurayra kuntu zunuba na kasance ina da zunuba fa yari wa rujali fa sai na ci in zauna tare da shi wa ana alamin da tahara alhalin bana ganin ka da mai sai ni ga mutum in kasance in zauna tare da shi alhalin ko gari ina dauke da zunuban bana وقال في النبي سبحان الله وتكلم في ذلك أموالي إذا أنا با مقصودا تكين با تكين ne مقصودا سبا مقصودا makasudin sa mamakin abin da abu wurin subhanallah abun mamaki ina mu'mina la yanzu ai mu'mini ba da zuwa bane ba ko da akwai hukuncin wanka a kanka ko da akwai galaba da tsare da kai wannan baya nuna kai sun ka zama da kasa kai ne kirki hukuncin yin wanka a kanka kuma wannan daban innal mu'mina la yanzu annabi ce lalle mu'mini baya ne to mu'mini ba da kuka bane kalmar mu'mini su ga tabbati ta ga kalmar ko ba haka ba ta ga kuma a halin sarki ta ga kuma ce lokacin da ke dauke da jinin haila ko jinin ne ko jinin istihaba ta ga kuma ce ta ga kuma miji lokacin da mutum ke rayu ko lokacin da ke mace duk sunan sa ne mummuni annabi ba ke yin al-mu'min la yanzu mummuni ba da shi kuma idan da ke na ma yi wakil da hadisi da yi saura da ne me ne abin da za mu ke fahimta na hukunce hukunce karkashin wannan hadisi الأول أبو نمر كون الجنابة ليست نجاسة ككل البدن ita janaba ba wata aiki janaba ba wata da jasa mace da ke shiga cikin zamben jiki da yadda za su sa zamben jiki ya zama da jasa hukunci da yau amma ba da jasa mace ba irin da a cikin daidai da kuma wani haka in kusa mai dauke da janaba ba ta tafa da jasa ba haka da ba لم يكن كون الإنسان لا ينجز ذاته kasancewar mummuni yanzan jikin sa baya zama na jasa la hayyun wala mayyit ko a rayu ko a mace wani da ma'ana wa anna badalahu la tusibu min najasa a duka wannan ke nufi ba wai ana nufin najasa ba ta taba jikin mummuni ba ne ana nufin ko da najasa ta taba jikin su jikin su ko bai zama da najasa ba sai dai dai wurin da ta taba da an wanke kuma yana nan ba su na lan fara لا تجيب النجاسة أو تدل به فقد تكون عنده ai za ku zo mutum da shi mutum ke za a samu kuɗin da ta bayyana wa zai mutum mutum da shi zaman kowa ya da da saboda na tuba ta taba bayyana amma ba a cewa mutum shi kan sun ta wata kare na amma sai ku na mutum hukunci na uku jawabi da ake hukunci na zalaba a ce ne idan zalaba ta sami da yi jirgin wanka wannan babu da shi wani zalaba ya zo lokacin sallah ba ne ba domin sannan ta zalaba ta sami ka har ce ta kwanta safi yi jirgin wanka ba kai ba a karfi da biyu ai ta biyu da biyu ba wani jirgin ya zo da biyu ta da zalaba ba kai wanka ba dan da shi abubuwan har yawon yake cikin da ke sannan sarki na da gida janaba bai mun ji ne wanda ba sai ne ga wadawa wannan Allah subhanahu a cikin mutum ya bar janaba a jiki lokacin da ba wani lokacin sallah wannan ba a cewa yayi kuskure duk mun fahimci wannan cikin wannan hadisi abu na hudu da azimu amal al-fadli a cikin ba babu da wallahi ma barkai wa ilmi da babu da ilmi malamai wa salati da salihan bayi kima matsayi kima matsayi ومجالستهم على أحسن البيعات كما كما سيكون لا أظن لكم أظن في حال وفي شباب إلى أظن أبو هريرة يجري يجب إلى سبيل في حال لا في أبدا تبا كما لا في مولد عن ذلك أبو نبير مشروعية استئذان السابق للمشروع بكم صواب أكيد كما لا أي مبنى ka nemi izinin wanda kake bi din yayin da za tafi wani idan kuna tare da malaminka kuna tare da mahaifinka a malamin da shugaban ka ne malamin da ko bangaren shugaban da yake ya danka har kana tare da shugaban ka ma'aikatar ka a ofis ɗinka kana tare da ubangiji gidanka a kasuwa bayan cikin da zai rubuta shi kawai a jikin ka a rasa sai an gama zuwa cikin na da su wani wuri na da shi wannan da shi من ذلك الذي في بيان في المدينة هم عند الشخص والذي يمثل به كل الذي لا الذي يواجه أو لك يكون ذلك عند المواجه يا إذا هو مستعد أما الذي لا الذي يواجه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لن يذهبوا حتى يستعجلوه من الذين يستأذنون أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله وإذا استأذنوك لبعض جانبهم فأذن في من جئت منهم واستأذن أذن الله إن الله غفور رحيم هكا آية نفسا ساقت في سورة النور مؤمنين تجي شون ولنسرة تغدى النبي كم من أبو الشيطان رسول فعلا ساقت في سبيل سنة يجب أن نعم ya Allah ki to in sun ne ji da izinin ka dai ki ne ga wanda daga dama ka hana wanda daga dama wani ki zan je wuri ga wanda ki ko babu ne wani ki zan je wuri ki ba za ka ba ko da tsaya a cikin kuma da cikin da kan wanda ake shugaban ka ne kowane irin nau'i ne shugabanci kafin ke kowane irin abu ka da yake zuwa sa cikin abin da ya shafi abin da yake shugaban sa a lokacin kasuwa karfe kaza za a tashi kuma za a za a gode mu ba a tashi karfe kaza sai ka da yake kuma gidan da kasuwa a office ne ko ofis ba lokacin da ya ba ba lokacin hutu ba ba da mun da wani alƙada da zai kai ne cikin shugaban ka idan kana da shi a cikin wannan tsarin kowa ya huta inda aka ce wani shugaban gari su ce na faɗa da yi ba shugabanci ko yana da wai mutane ba sa gane sansanin shugabanci sai sun fahimta da inda shugabanci lalata ko a cikin da babu shi gaba daya ka ga rashin tsari yake ke faruwa cikin gaba ko dabbobi a kuma tsarin shugabanci da yi da dabba tururuwa in tana da biya akwai shugaba amma mutane mun kowa na son ya shiga nan da shi وقد أنزل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة الذي يرى أبو هريرة إنسان ذهابه ليس بالكثير فيه من دون علمه وذلك سنة أن الوفاء وذلك أن الاستيذان من حسن العدد لكن إذا وانت من يقول لك في بطنك كافي شيء ولا أبو ولا يناسبه to amma shugaban ka da wani aiki ko shugaban ka na kasuwa in an tashi da kasuwa ko a wannan aiki kun kare ka dawo gida a cikin awannin da ba na yi ko kuma duk abin da za ka rayuwa ko ba a ce sai ka je ka nemo izini a wajen kowa ba abin da ya kulla ya raba abin da ya kulla ku ji da aiki a tsakanin ku a wannan ku kare wannan masuliyar ta daga kawo kuma kai ma wani bangare ne na cikin rayuwa sai kuma sauran wanda suke da shugabanci da kanka a bayan ka fito da wajen wannan kuma zai shigo da wasu wato dai abin da wannan hadisi ke nuna mana hukuncin hukuncin da kuma ji kuma ne na iya zama da zarba yi cikin wanka kuma wannan baya nuna da zubi sannan ka san cewa mu ne da cikin halin da ba ko mutum a jinin jiki ko tana cikin haila wannan baya nuna wannan mummuni ya zama da zuba ko alama ji ba da zuba bane ba eh akwai hukunci a kan da cewa shi ne wanka amma wannan baya nuna shi sanan kansa da zuba ne dan haka ne sai mu bi inganci mummuni baya zama da nasa ko da yana da ko da baya da rai daga nan za ka gane raunin wata magana da cikin malamai ko magana malaman ko hawo da suke cewa ne gawa da suka cike shi da annabawa ce ba da ba an gane ku ita ce mai fatin adami na jikin jerin an biyu ai ba da wai ne wai gawa ta dan adam da ta ce in dai ba annaba ba ne al la yahduth Allah ya bambanta shi tsakanin kafirai da musulmai a duniya da lahira a duniya da lahira duniya kafirai da suka ko suna da ko ba su da dan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuuna حديث مؤذن شرع للكتاب عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلد بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أصاب عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل هذه الرواية نجتنب منه جميعا عن عائشة رضي الله عنها أن تقول لأمنا عائشة الله سبحانه وتعالى قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجل سنة مثل الله ثبت جريد يركز في أزار نساء تعالى في أنزل جوان كامل الجنابة لجنبا ليسي يفرقه غسل يديه يكون منكي أن لا يلتديه وإن يوجد أن لا يلتديه ثم توضأ وضوءه للصلاة sannan sun yi alwala irin alwalar da yake in zai yi sallah ba bambanci ثم يخلل بيديه شعره sannan bayan ya kammala alwala sai ya zuka hannu da ruwa ba zai ce mu ruwan ba zai koma su ji ruwa ya zare shi sai yi su su da inda za su ce shi kuma za su ce bi kuka in ya kun ta cikin ko ina duk da ba su yi musamman da ya ce ya ci su da ya kun ta an gane ku hatta idza banna annahu qad arwa basharatuhu har sai bayan ya samu tabbacin cewa lallai mai mata duka fatarsa ta wuce ta duka fatarsa bihi afada ba a maa thalatha marrat sai ya ɗebi ruwan nan ya zuba a kan sa uku ruwan da zai zuba a kan sa uku din nan da tafi guda yake ya ɗebo kan fasa sai ya sa a kan sa ya murza ya murza ko ina ya ya zama ya sake ɗebo wani biyu ya sa ya murza ya murza ko ina ya sake ɗebo wani uku bayan da ya wuce ke kiran ba sannan mu sun magana na sa'ira ta sani sannan sai ya wuce sauran jikinsa ina shi ne wanda ya gano ba wani abu da ya wannan mun fara mun tare cikin abin da bai wuce mun da ba in shi ya zama da yin manzara sun da mutu abu da guda da wani ke bukata abu da guda hudu ne ke bukata abu na farko shi ne biyu kafin fara tsoma cikin kwanan da za ka ɗebo ruwa ko mutu da ka wanke hannayen ka guda ka zama wankewa to duk ne kuma to lokacin kuma sai ka ɗebo ruwa sai ka sarki a nan ba wani sarki ba wani hali da ka sarki sai dai lokacin da za ka sarki ka wuce gaban ka a lokacin za ka kulla niyya ita ko niyya a duk da ake ta ba a kulla ta da baka za ka kuma na wai kudu da janabai ba za ka kuma na wai kudu da kaibati ko na wai kudu da liwar da ba duk ba za ka kuma wannan ba abin da za ka kulla niyya a duk kali kawar da babban kai kana ne shi wankan jaraba na dole ko shi ne shi wankan jaraba ko shi ne shi wankan yanke wancan jini ko ne yanke wani jini kaila sai tsakanin shi da dukkan shi zaki labartawa kan shi wannan tsakanin da dukkan shi zaka labartawa dukkan shi wannan lokacin da zaka yi sarki ko zaki kai kin yi sarki ko zaki shi daga babaji da lama yake shi gaba da albara sai yi da shi albara ba wa mun ji kuma ya da albara sallama shi kana magana da kafin da yake wannan komai za ka warke cikin alwalar da in banda kafa kamar da wani hadisi ke zuwa nan komai in banda kafa ka kuma da komai sai wanke kafa ya ce to sai ka tafi da haka sai ka soma hannun ka guda biyu cikin kokon da kake ruwa da ta ji hannayen ka dole sai ka wani da dace saboda ko ina gudan ka ji ka fada ko ina ka san jini ma ka fara zuwa Wannan waɗansu malamai suka ce saboda a wani lokacin da mali ke fita da shi da ta fuskar jin daɗi jikin gashi da tsanku da musamman gashin ce to wannan yi kamar da koma hannun da suke ba kamar manza saboda kowace kofa da kofa da zuri in ba haka da nake da ruwa kan zuba a lokacin nan jikin gashin na buɗe da ruwa ya ciki sai ya zama wata muka ciwon kai shi da za su gama wanka lokacin da kuma ya yi nauyi kamar tsara maka to idan sai wannan shi zai ba da dama ko ta kofar da yake yi kun ga wannan to wannan ba kuma ya da ba wai yana da ko da idan ga ta ko da wanda da wannan da yake wannan da yake wannan wani da shi da wanda bai da alaka da wanda da yake kun ga ne to lokacin da kaga wannan ka ga sai ka debo ruwa da duka kan da bai da mutum ba duk ko ruwan da zaka yi ko da ya da hannu guda ba wai ta ce wannan da raba yanzu zai yi ruwa ya gudu ba ba kuma ka bai da wannan su suke faɗa ba wa ce kan ruwa kuma ya ga da ka yi wanke ko ko shi da zai kai sai ka yi ruwa ka ruwa shi yi kuma ya kana da dama ba ba da kai da shi kuma dama ba sai ga wannan bangaren jikin ka karfin markomi sai ka mutum ka wuce kafar dama daidai na idan ka wajen marona ka wuce ka samu da alwala shi kenan ka gama wankan da da wannan wankan da ke zafi dukkan sallar da jiwo baya da wannan wankan da kuke zafi dukkan sallar da jiwo baya da kuma da da wani ba ita wani zama da jiwo ba ba da ka kammala wannan bayani wa kana sai na kasance ina wanka ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi da manzon Allah da abin Allah ta fada gare shi min ila'in wahid aboki da tsaya al'ila ne dukkan majibin ruwa boki ne roba kwaya dukkan majibin ruwa mun kasance muna wanka ne da annabi min ila'in wahid da boki ko mu zai sa hannu shi ba mutum shi ne shi ba sa hannu shi ba ya yi annabi sallallahu alaihi ne yana yin haka a ranar tafiya wannan hadisi da yana cikin bukari yana cikin muslim wannan ke nuna a ce dan matar ka ta ga tsare duka babu na haramci kuma kai ma dan ta ga tsare duka babu na haramci wani yanzu ne wanda ba matar ka mutu da abin da zama haramu ita ma wani yanzu ne wanda ba ka mutu da abin da zama haramu miji da mata don sun da juna wannan babu ne a gona da yin da yi wani da ake cewa aisha ta ce ba da aiki ko mai je wa da ra'awa mai sun da rike ban taɓa ganin tsirrai na nan wajen wani kawai ganin tsirrai na ba wannan hadisin da wannan shi ne tabbaci ne kun bayan wannan da shi a wanka da hudu da ba ya su har kuma yanzu ba gumma ila aure ba dan mutum ya ga inda da ya farko ban ka bayan amma kuma na wa ba duniya ba alwala ta tana nan hadisi idan koya da kuma wannan kuma mu fito abu na farko mai zuwa shi ne zuwa shi ne da shar'an turin yin wankan jaraba sawabun akana zalika bi da mabi da li yi ila kama yati qariban fi da abi hurairah abin da ku ce sa ai yi jaraba din nan sai da biyu ko dai zanto bari ya fito da hanyar jin daɗi ko kuma ya zanto mutum ya shigar da gabansa cikin farajin mace ko da ba zai ko wannan wurin wanka ya zama cikin kamar yadda zai zo a cikin hadisin Abu Hurairah nan gaba kadan abu na yi amal gusul shari'a shi wanka wanda yake cikakken wanka ma gusul shi hadal hadisi shi da aka ambata wannan ne da hadisi rasul wudu wanda za a fara gabatar da wuce Allah ya yi ثم الوضوء sannan alwala ثم تقليل الشعر الكثير sannan sassaje gashi wanda yake mai kauri da yawa wa tarwiyatu da duka shi da ruwa a sa masa lema ثم غسل بقيه الجسد sannan kuma wato ainihin a wanke saurayi wannan shi ne siffar wanka kamilin wanka idan ka gada kuma ka yi wanka da yake na sifatul ijza wanda za a ce ya wadatar shi ne kana zuwa musamman wankan yana ba farko sai kawai ka tsaye da guda biyu kafin ka fara koma hannun da shi ba lokacin kuma sai ta gama da yamma sai ka je ruwa sai ka sarki wajen sarki na dama na zan ku da niyya ka ga mai sarki din da sai kawai ka je ruwa gaba ɗaya ka zuba a cikin ka ko in ka yi ka fara cikin ruwa idan ka yi ne ko da su da kuma da shi ka nufi ka fito shi ke nan sai sai ka kunkure bakin ka sai ka tsaka sai ka tsaka idan kai wannan ka san da wannan hutun su za ka iya tsaka abin da za ku ce da yaji ne ba kai ba da wannan wankan za ku iya tsaka abin da za ku ce da ba kai ba sai a ce da kai ai ka da shi ne ka wani kai yana narkewa a karkashin babban kai me ke sa ai alwala kaga wani kai me ke sa ai wankan jaraba babban kai lokacin da kai sarki babban sarki to har karamin baya ne amma idan kai karami babban baya ne الحدث الأصغر يندرج تحت الحدث الأكبر عمله ولا ينشي wannan shi ne ka'ida kuma hadisi ya nuna ka cikin sayin muslim hadisi ya nuna cikin sayin me yasa aka kawo magana ka ta faruwa ka ga saboda a ka'idar wanka a ko cewa ta alimul kusabi bil ma gami Sai inda ake gami waɗannan wajen jiki ne ko kuma ciki waje ko baki ma wajen hanci ma wajen ba haka ruwa ya saka su ina an ci ma saboda ne a ce kana azumi za ka duba abin ko abin da ka sa a baki ba ta da azumi nan amma shi saboda yana waje ya ce shi bai duba zuwa saboda abin da waje kuma dole sai ka wanke da ake da hadimu da zakati bil da za ka zo kai wankan janaba ko ina kawo bukatun da kamar da da alƙur'ani amma ba ka ruwa ba ba ka tukure ba shi ba wankan ka bai yi ba dan ba ka ga jikin ka da ruwa ba da wani bangare a wajen da kake ruwa ba kuma ya zo da za su yi zakarwa din nan da zakarwa seriously a cikin wanka da cikin alwala su ne da muke zuwa yi lokacin da muke magana kan alwala idan muka manta ba ba da uku daga cikin hukunce hukuncen da za mu fahimta da cikin wannan hadisi kaulu har ta ne da suka aisha ce annabi ya kasance idan zai wanka يدل على استراحة هذا الفكر يجب عند الغسل من الجنابة cewa kana idan da daga an kawo fi ma bi kana wanda ba wai yana nuna cewa abin an ya wuce ba ne kawai a nan gurin kuma zai yi wannan sufar ya kullu ala dawa ya kullu ala mudawama shi ban zai ne da mutum ne wanda ba shi kuma ba wa da bai yi shi ba da nan ba da zuwa za ta kira ya zan fi da mulki wannan na nuna da wannan aiki daga annabi a wurin annabi idan ku ci da jaraba lokacin da zuwa wankan jaraba sauƙin jawabin wani ya yi wa aure da kafa. hadisin na nuna wani halaccin ɗaya daga cikin mawalata biyu na ce sannan ban saura ɗan uwansa wa gaskuhu ko gudu ma da ya wani kuma ya halatta ciwon ya da gobe da ɗaya wannan mani da muka da ya dama Allah ce tsare fara kusan ku bai da kowa ya gani sai ba ta ko bai wanda wanda zai da mun da buruji mun ha zuwa na illa ala hau ma malakat aymanu fa inna hum ghayru ne. wanda Allah da kai shi ne yake fassara wannan aya ya ce isfar awrataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuka duk mafawarar da za a ke tsari a mafawar da kawo wanda ya yi a duniya illa da wanda su ta sai matar ka hau ma malaka da biyu ka ku ku yangar ka shi ya ga da ko da da wanda nan ba bure ce lafiya da ibi kulli a'da'i wudu ko kashi a'da'i wudu fara gabatar da wanda ga kan alwala su da gudu da kuma ya fara zuba da ruwa da wanka على غسل من الجنابة زي قال من الشافعي قال وكان جنابة على غسل غسل الرجلين إن بند وجه كفه فإنه مؤخر إلى بعد الانتهاء من غسل البدن كله زي يمكن توجه كفه هذا يجب أن يكون بعدها فما سيأتي kamar yadda zai zo nan gaba haka malamai suka nuna game da ruwaya da su nuna nan gaba ko ke ishara amma waɗansu malaman suka ce a za ka yi alwala alwala da za ka yi sallah a hadisin aisha din yana da har wani gaba da zai an wanke ka ba idan ka zo wanka ko shi kina sai ka wanke an gane ku haka wajen suka ce amma dai wannan يجب حولها ثم توضا وضوءه للصلاه ثم غسل ساقه الجسم يجب شيء شيء شيء ولا ولا ولا صلاه da kaza da kaza da kaza sannan kuma ya wanke sauran da kaza yadullu ala anna ghasl a'dha'i wudu rafi'un lil adabain al-akbar wal asghar wannan na nuna mana a je wanke gaban alwala a cikin wanka nan ya ɗauke maka karamin kari da babban kai dan dukkan gabar da ka wanke a cikin alwalar to kuma a wajen jaraba ba da ke kasance mai dawo ba فإن الأمر الذي يوجب غسل هذه الأعضاء للجنابة ولكن هذا أكثر واحد لو من سبب بيتا ko sababin da ya wada da wani waɗannan gabbai saboda janaba ko don saboda sun ce karamin kai sababi ne guda ɗaya. Tsari, abu da bakwai tsarin jikin abin da ake yi da tsarin jikin shi ne batu yi su ragowar jiki inda ba da kawance ba lokacin marmana. الحديث الثلاثون حديث نتبع ثلاثين قولنا بعض عن ميمونة بنت الحال زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم an karɓo hadisi daga maimuna matar hari adali da hari sun fi soke sautin da yin sassalan matar annabi suna da mutum nan da tabbata da ne annaha qalat maimuna tace وضعت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضوءا وضوءا جنابا فأشفع بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجا ثم ضرب يده بالأرض أو الآية مرتين أو ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه وأتيته بشركته فلم يردها فجعل ينقض الماء بيده wannan hadisi sai dai za mu ga waɗansu al'amura da ke cikinsa sun gaba da cikin hadisin Aisha za mu ga sababbin fa'idoji wanda babu su cikin hadisin Aisha mai hoda take cewa wa ba'atu لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة annabi na sanya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ruwan wankan da na ba alwudu da yawa wa fata ya zanto abin ake alwala da alwudu da ya mata bamba shine alwala din kan da muka faɗa kan bayan mu kuma ta ba sai na sanya wa annabi ruwan da zai wanka wannan na nuna mace na yawa mijin ta hidima za ta yi ruwan ta je ta masa da ya wanka a ba a zai yi ya annabi ya sarkata hannunka da dama ana ya kari akan hannunka na hagu ma'ana ya sarkata ya yi ruwa da hannun dama ya sa akan na hagu mara sai hasu cikin sai ya karkato bokitin da ruwan da ya zuba ruwan a hannunsa na dama sai ya haɗa da na abu. ya tuɗa ya wanke haka ba ɗaya ba kenan ya sake ɗebowa ya kuma wanke ba biyu ba kenan ko dai ya yi sauki ko ya yi sauki ba wai ya wanke na dama da ba na hagu da ba a haɗu da kuma kamar da muka fara ba mu taɓa da kuma bayan ya yi wannan ne ثم غسل فرجه تجب أن sai وفي غبنته sannan sai wanke gabansa ya farki ke nan da muka faɗa sun ka ثم ضرب يديه بالأرض أو الهاي take sannan sai ya shafa hannunsa a cikin bango ko a ƙasa bayan ya samu zuwa hannunsa na fitin da ya samu zuwa da shi sai ya shafi bango da shi ko kuma ya shafi kasa da shi cikin bidiyo ya yi dawa ya ya san neman da kai so biyu ya haka ya goge ya haka har so biyu ko so a wanda ranar ko so menene suke nufi da wannan lokacin da mutum ya taba gabansa shi ne za a so da gowar a kazan da sama ne jikinsa me zai faru hannun ta kaga zai tafi wannan to lokacin kuma ko bukatar hannun ne shi kuma abu ne da san shi ko bai san ko wanda ko bukatar da kaga kaga da kaga da shi ne suka ce wannan shi ne kuma da ya san ne kasa a hannunsa ya wanke hannun sannan ya ci gaba da sauran wankan jikinsa shi yasa wasu kuma da masu kace sun ma ba ta zaɓin bayan yanzu ya halatta da zaɓi abin da za a gudanar da su ko da ya zama ta kuma dan al-maqsud ليس الأمر بذلك وإنما إزالة ما على كثير makasudi shi ne kusur da abin da hannun da ya taɓa ba wai cewa ita ta farko wa ita ba ko da ne abu da ya yi na fata ko kan yi sun ma mazmaba wasan jaba ya kuskure da shi ta ruwa ثم غسل وجهه وذراعيه فمن يوجه فكرة لكما ذراع الهنم نقول الكلمة دول عنه ثم أفاض على رأسه وإن يكمل wannan sai kuma ya mana da ruwa a kansa sun magana zahir da suke sannan kuma daga bayan wanke sauran da kowace kirka sun magana a sannan sai dan kauce da jikin mai idan da ita da haka ko kasa da jikin da sannan sai wanke gaba ku daga wannan da yana zuwa go shi gaba ku sai ko a cikin hudu shirka take da kawo kuma ko kawo shirka ce wannan da za su da kai kai wanda an yi kuma ma a biye ruwa da yake da take da kai da mata da hannunsa yana haka idan kai wancan janaba ko kai alwala ba a san doki ko da kawo sai duk da ruwa haka wannan shi ne idan wanka mai ne yau da gobe in ta wuce goma za ka samu shi ke kawo amma wankan ta na ba na ibada da alwala to ba kai ka ta wuce ya zo ta fadi da dole sai ka koma a duka abin da za ka fadi idan mutum ya san zawo ya yi haramu ba haramu ba shi ya yi ba wankan sa ya lalace wankan ta bai lalace ba amma dai ya san bar wani bangare da koyi da annabi cikin ku kowane za a ba a san kamar bangaren koyi da annabi dan mutum waje a cikin babu wani ne ba wani ne wata ba ko ya ta kan da yake da mutum da yake cikin kanka dan shi da ba da wata ko da ba da wata banka ko da ba da ran da ba ba ruwa ya yake da kai ko da ba ko ne kalban da an gane wani biyu ba da ana yanku ruwa da yake cikin kanka sarki ruwa da jinta, wato da Allah ya sani to wannan hadisi ga abin da zamu koya cikin sa na hukunci hukunci abu na farko الحديث الأول هذا الحديث نحو الحديث الأول نحو الحديث الثاني وهذا حديث كبرون لي جبادة وفيه فوائد أما جدا في جماعة فوائد من جمهور هذه ما يجي لا مجملة في مكتب مدون كل يوم كتب تجين هذا اللي يجي فرقه الحديث الأول ذكر فيه غسل رفض يديه مجملا حديث ثاني حديث عائشة عائشة في درس كل من الجنابة رسول إليه sai da baki da abin da ba mana ko to nawa ko ba haka ba wa fi hada hadisi amma a wannan hadisi na ita mai gona bin tsari dukira an da kasan ma mara jira wa da sai a da ta da wannan da wannan sai ba a sami da cikin fadi abu na biyu shi har da shi ya san shi ne da kana farko bayan ya wanda Allah ya sa a wannan hadisi nan da kuma ya ya yi san shi ya wuce gaban sa kuma mata ya ce shi al-ard marratayn da ne ta da hannun da kasa hasu biyu ko salatan ko uku wa kan kadar ulama malamai sun abbata an yi yu'ba an basiri rabi'a ibadu dawsi hadin al aka ko da ka taba da jisa da hannunka ko ka taba mace da hannunka da ka zo ka sa hannun ka wanke da ƙasa wannan abin da ke yi taɓa hannun ya riga ya fita ko da wayar wayarsa ko da da ya ci gaba da wanzuwa a hannun ka taba kaji da jisa da ita da ƙasa dan abin da yake bukata da gudan da ainihin da za a tsakanin da duka ta babban yaro za a gani dukkan yaro an gusar da ita amma launin na da baya da launin to duk haka tun da har da an gusar da ita launin ne ya ragowa ba ka cewa wannan ta fasu bari da bai ba da yake Rigar babba kuma an gusar da ita kuma babu launin amma kuma za ka zo lokacin hannun mutum kuma wato warin su ne da zurfi ba. dan da ya wuce su ko da sama ba wani tsari ya kamata ba. Duk wannan dai bayan da kuke kawo bane da ta kawo. An gane wannan. أنه يوفى عن بقية الرائحة بعد ذبح هذه الأرض أو بقيها بمطهر آخر وأن في يسوع أن ننزل السفا ko bi mutajirin asar wani abin da zai zo cikin ko da ba ta fadin ba ina muka ce kamar sabu da kowane ba wanda wannan shi yana nuna mana wata don fuska na annabi sallallahu alaihi wasallam mutane nawa suke zuwa yanzu su yi sarki ba tare kuma da sun wanke hannunsu ko da kasa ɗin ko da sabulu ba har da ya yi koyar da shi da abin da suka وهذا أنه في الحديث الأول ذكر أنه توضأ وضوء الصلاة حديث عن فرق واجه عن النبي على ولاء على ولاء الصلاة ويكتب بأنه فصل الرجلين كل هذه آية على ولاء على ولاء الصلاة وأن النبي اللي يعود بكفة الدين وهذا الحديث صرر أنه فصل الرجلين بعد الغسل بعد غسل الجسد amma a wannan hadisin nan yamuna an nuna cewa ya wanke kafafun sa biyu bayan ya riga ya kammala wanke cikin sa wala alla ahsana ma yukuma bainahuma ma yukuma bainahuma wala shi da yiwa mafi kyawun abin da za ta hada wannan hadisi da ko kai ayyuka da su ne a ciki innahu tawaffa bi hadith maimuna wudu'an kamilan hadith maimuna yau cikin alwala ولكن هو قبل الجليد مرة ثانية بعد غسل الجسد إذا لا تاكي من يتونك كفا قولي بان يا وانك في مكان آخر ونوري دبان لكون المكان المغتسل فيه متلوثا saboda hadisin saboda wurin da ya wanka da jikila da koko ruwa ya da wajen da ya sake koma can gefe sai ka so ki kafa zai wanda wannan tafan ba wai wanda ka ban wala bane ba ya yi alwala ta kiyaye tun wato kun gani sabani na malami da suka ce ya su ya yi alwala alwala sallan wannan na nufin kenan ya yi kiyaye alwala tun daga farko har zuwa ya kafa wannan hadisin ma yake haka za mu fahimta amma hadisin mai mutu sai nuna mana a'a ya yi alwala har zuwa wanke hannu da kaza amma daga baya wanke cikin su kuma sannan sai wanke kafa sai suka ce ai hadisin mai nuna sai wannan wanki kafar da aka ba wanki kafar alwala bane ba ya yi wanki kafar da alwala ta yi hadisin ai ya nuna su to amma da ya amfani wanki kafar da suka ce in ji shi wanka sun ji in ji yana wanka kuma kira ba su wanki bane sai da ruwan zai gama da yake kaza wurin da bai yi to tun da cikin tafiya na cikin lata to kuma lokacin da ya kammala wankan ai sai yake sun masana ha sai ne kan wannan wurin da ya wanka ya koma shi wannan sana riji ne ke wanda kuma kun saboda da abin da ya kuma wannan karku bai tafi kun gane da shi لأن في هذا الحديث أن الميمونة جاءت بسرقة بيد السفا فيها أعضاء Ramuna ta zo masa da kawo ko ta zo masa da tsumma domin ya sane jikinsa da shi ولم يقبل ما تري كذابا وإنما نفض يديه من الماء يا سني جسم فريد يديه من الماء يا سني نفض يديه من الماء يا أن ينسي أفضل يدن سني جسم تدلوا ثالثا أدرك أنه لا يجب ذلك الجسد بالغسل أشيء شوط جسم بسيل الصنيع domin da yake kuma ya da yake mai gona ba wanda yake mana da su da shi? da yake sun ba afadal ba afa ya zuba ruwa ya zuba maji ke nan kuma ba shi da wani wanda da ma da mun da cewa a cikin kudin nan da cikin wanka da cikin alwala da kowa da jibi abin da yake bukata ya kamar ruwa ya da abba ruwa dai ya gudana kan gabbai magana tare da kan gari amma cewa sai ka tuka wannan babu hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yana hadisi da hadisi ne ko da malamai أنه لا يجب دمس الجسد في الغسل فواجب من يسوق الجسير كسل جبه وانكا وهو كالدمس في الوضوء أي سوء الجسير في وانكا كما سوء الجسير لو كسل ولا سنة سنة ليه واجب بني wallahi ko sunna din ma da yake karfin hali ko bukatar ya tabbatar mana abin da yake shi ne sunna zai ga kunya da ira ba ko fahimta akwai karfin hali cikin wannan magana matuka domin akwai bukatar da ba ka iya tabbatar da wajen su ko mun ta akwai su ko kasance su sunna sai akwai dalili da ya nuna haka in babu da shi kuma babu wala isa waɗansu da suka zama wankan da na ba saboda kasancewar an ko ina sai kashin tuka zai ga wani harsun ma zai samu kuri a kudin samu ya sa da kuma ko yake da wani hannun da wani ya sa haka wata bayan salamun nan sai ya wani shi da kullum zai haka ba wanda ya zama in dai ka zuba ruwa ai wani abin da aka gojan da jirgin. ila janabati ba'da ghasliha fi wudu al-kafar da na alwala idan ya zo wanka ba dole bane ya wanke kuma dukkan lokacin da ya alwala ya wanke shi fakar sahaha an-nawawi annahu yujibu غسلة واحدة عن الوضوء وعن الجنابة إمام النووي ya nuna cewa sahihin zance shi ne wanki sai ya wadatar dangane da wanka da alwala ma'ana duk abin da ya da baki da alwala idan ka wanke lokacin alwala lokacin za ka fara wanka idan ka zo wanka ba sai ka wanke da wanke ba kana da ta gama da na tabbas an na zaɓa da ita da marasa wahidatan a ce wancan cikin hana ne sosai idan ka zama ruwa da inda ka zuba sosai ya wadatar wa ne yajaluhu salatan wa dan kuma lamun sun ce sai kai ko uku ya ga yanzu ya ci da suka ko suke tun daga kwantar wala uku uku ake ko ga kwanwan kama uku wannan kiyasi da su amma ba ka boki da yau da sai sun ce wala kiyasi ma annabi ayin kiyasi in kare da ni da da na na ake Idan koramar Allah ta kawo farmaki kuma ya cewa magudanar ruwan gidan wa da ta su wai kuma nan magudanar ruwan su ta koramar ta ta su ba ai dan nasi musu ke ba ko kana kuma ce ke ya wa hada qiyam sirr islami da kai shi wannan ko ne zancan da ibnu taymiya ya rafa wa shi ila abdul rahman sa'id ai sai abdul ibn nasr al-sa'id ne kuma ne da ta tsaya ya rafa rasu وعاد وجهان في مذهب احمد wannan kuma shi ne tsaya daga cikin fuskoki biyu cikin mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad sunna wal jama'a cewa su da shi ba shi da su ne ba cewa ko ba a yi siyasin alwala bayan siyasin wanka kan alwala cewa ka bai kai ku الحديث الحادي والثلاثون حديث مثل دقيقة عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد ولا حديث عن تكون إلى عبد الله بن عمر يأتي عمر بن الخطاب يأتي لمن جاء الله يا رسول الله جاء الله أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ sai goma na iya kwanta ya yi barci a hali yana cikin jaraba mutum ne ku barci iyalinsa kafin ya wanka ya halatta kwanta ya barci mutum ne ya mafarki kafin ya wanka ya halatta kwanta ya barci قال نعم الذي فيه أهلته أما إذا توفى أهدكم فليقول كافن يقول ذاتم به الولاء إذا alwala? أهدكم إن جمت الولاء فليقول يقول ذاتم abin da za a koya cikin wannan hadisi na farko da wannan nau'in zuci ya halatta mai jaraba ya yi wanka kabla al-qudsi kafin wanka mai halatta ya yi barci mai jaraba ya yi barci kabla al-qudsi kafin wanka ya za ta wasa'a wata kariya ya alwala na biyu annan sama da Allah ya namu zunubi hatta ya ce mafi kamalin hali ya yi kokari da wanka kafin ya kwanta ya barci لأن الاكتفاء في الوجود رخصة domin cewa in ya alwala ya yi wanka baya ne bacci ko wannan wato rahusa ce aka bayar in ba aka ba su so kai wanka ne na uku mashru'iyyatu wudu'i qabla an-nawm lirujul bi kuma gare shi za mu koma mallakar sa ne mu kuma wurin sa ne ba komar mu take ya Allah ba ni lada cikin musibar ta annabi ce duk wanda aka masa hasara yayi hasara yayin ka yawan bayyana wannan kalmar to Allah zai ba shi lada kuma ya mai masa gurbi sama da abin da ya rasa to sai dai ban saba da wannan kalma amma in da bada kuma sai wata da cewa ah, yanzu nan za a ba ni wani sama da Abu Abu Salma to shi da yi. ne yanzu an samu namiji nan gaba sama da Abu Salma sai na ya aiko da neman auren ba ba san ba da bawa kuma yake magana a zuciyar magana Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mutum magana kawai da da san jiyar annabi sallallahu alaihi ya kana bauta da cewa tana cikin uwar mummune kuma annabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum وقل الأرهاب بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في كتاب مذكورا كان ذلك في كتاب مذكورا بمعنى مكتوبا وكذا في كتاب تكون قوة المؤمنين وانا قبا كلمة ربوتا لكيبا ذلك كتاب تكون قولوا الجنة إذا لأجل كلا وسيلة wanda annabi ce manzilatun fil janna idan mun gama kiran sallah bayan mun yi salati da annabi ba muna ta ba Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatu qa'ima hadi muhammadan li wasilatu wal fadila wannan alwasila din nan da yake gida da cikin da bai dace ga kowa ba sai ga wani bawa shi kadai ina fatan in zama ni da shi da da sallallahu saboda wannan da ne shi dan sama da aljan aljanna yake kuma tsakiya kuma shi ne karshen sai ne daga sama gidan mu kusa daga can sai ne a yau baya me wannan gidan shi da wannan su sura saboda ta ko musalma tuwaye da suna kai ce عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كلمة زوج أنا أنفاني لتجد مجد نمجي مجد أشي متزوج نمجي ما أشي متزوج إن كان أنت زوجة wannan gama garin larabci ne ba ta tattan ba amma galibi malaman larabci sukan yi amfani a zauja su kawo ta mutane a babu rabon gado da abin mutum tsakanin mace da namiji amma in ba haka ba a zauj يطلق على الرجل وعلى المرأة على الذكر وعلى الأنثى ولا بكاتب في في زوجة لا في زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت التي جاءت أم سليم أم سليم تقول ما ترى أبو طلحة ما هي سير أنا الدمار امرأة أبي طلحة ما ترى أبو طلحة تدعو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد أن نزل مثل لبدا جنبه فقالت يا رسول الله يا من ذا الله إن الله لا يستحي من الحق الذي لا يجوز من الجزية ma'ana ka ji wani irin ladabin magana abin da za ta faɗa ta san harshe na jin kunyar faɗin sa musamman a gaban mai girma a gaban babban mutum musamman ta mace ta faɗi wannan gaba da namiji akwai kunyar faɗa amma ya shafi addini kuma dole sai ta kan bai annabi da haka sai wannan mukaddima inna allaha la yastahi bil haqq Allah da kansa baya jin ne fadin gaskiya abin nufi tun da ubangiji ke jikin ya fadin gaskiya ba a je an mu sai ma dan mutum kunyar sa bai abu na gaskiya bai ta ko ba dai shi bace kan an harge ta in ta faɗi wata magana da ake ganin sai kuma da fasa gaskiya ne nema wajen neman gaskiya ko ba ji kunya ko ba haka ba abin da suke cewa shi ne inna Allah la yastahi bil haqi hal ala al mar'ati min ghusl al hiya salamat take shin mace yana zama dole da yake ta yi wanka idan ya hadala mace sai mafarki mace ce ce mafarki namiji na saduwa da ita shin tilas ne ta yi wanka فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا النبي نعم إلى سيوانك أما إذا هي رأت الماء إذا انت بلوى معنى إذا بني يبدو idan sai mafarki ba zai fito ba babu wanka a kanta sai mafarki ba ya fito ko ko wanka a kanta an ga ne ba nan da jiji ya tsaya ba da aka shiga da ajiyar da suke ta a ah, yanzu mutum ke ce har wani abu na fitowa daga jikin da zai zai zai mafarki ma'ana mai na mafuda daga jikin da idan ya mafarki ko na mijin sadu da ita dan na a yo in ba dan wannan ba dan ne dan yake gaba da ita yaya ta zai yi kama da mahaifiyarsa in ba don cewa daga ruwan da ke fita daga cikin da ake haɗawa a halittiyarar ba ai daga nan ne yake ɗaukar kamance su ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji magana irin wannan wanda yanzu dan kai kawo nan za a ɗauka kai babbar baba amma addini ake kokarin a koya ko babu wata wasila ta hanyar haka sai ka faɗa annabi ya faɗa aka ruwaito ko muna ta faɗa saboda wajen addini sai a yi bayani gwari-gwari da haka nan gudun dan kaga dai ummu salima a wannan kun sulai ba ma ta sabbi ba ba ko muharrama sabbi ba sallallahu alaihi wasallam sai ki cikin matan mu ne sai ki cikin matan sahabbai sai zo cewa ka tawa ba wai ki lada da ka ba gari cikin matan da dai ga ummu salima ta ji da ka sai ba da tawa karra ba tare da koyi wani abu ba ko ba a da cewa yayin abin da yake da shi ba sallallahu alaihi wasallam to me za mu koya cikin wannan hadisi na farko annal mar'ata alaiha al-ghusl shi da tahmil shi da kuma mace ta wanka lokacin da ta yi mafarki idan an zana matakar ta fitar da bari wa ra'atul ma kuma ta jin ma'ana idan dai bari su da cikin da wanka na biyu an da mar'a ta tuzi za mu fahimta cikin wannan hadisi a cikin wata mako mu malina fita daga cikin ta kamar yunzi da rajul kamar yadda namiji ke yin inzali mai kuma da yi wannan za ka yi kuni sababu filin wadatu ta hanyar haka ne ake samun kamar titi ya tsakanin ta da yaro kama a tsara idan na za ba fi su hadisi kamar yadda ragowar hadisi ya nuna haka. An gane ku? Na uku, isbatu sifatul hawa'i lillahi azza wa jalla. an tabbatarwa cewa Allah yana siffantuwa da tuffa ta jin kunya an gane ku amma wajen gaskiya ko sunan gurin baya jin kunya ma'ana a ce kunya din nan siffa ce ta Allah da ba ta yi ku bi za mu tabbatar da ita shi ne da ta da kamala ta karmi tawilin kunya mu fassara shi da wani abu mu ce Allah na da kunya irin ta dan adam kuma da shi irin ta dan Allah ba shi kamar ta dan adam ba dan adam kuma shi kamar ta Allah ba dan Allah ta'ala ne kuma musulmi sai ko ba ko ta yi an gane ku ala annahu la yamtani ta'ala min qawli hatta yadul haya duk da cewa Allah na sifantuwa da kunya to amma ba baya kin fadin abin da yake na gaskiya wai dan saboda kunya قال ابن القيم في البدائع ابن القيم يا بدائع في الكتاب بدائع الفوائد littafi ne mai kima jisiki hudu ne da ibn al-qayyim a jiki kowane babu da wuya ta samu babu da ibn al-qayyim da gon kwata ba kawai sai da ayi fasali sai ga wata fa'ida ce ta balaga za a yi tantance a jima a yi fasali sai a kawo magana akan wata fa'ida ta fito a jima a yi wani fasali sai a koma nahawu sai a koma aqida sai a koma tafsiri sai sai ga suna bada'ul fawaid fa'idoji masu tsada ai mu lissafi yana da matukar daɗi ya kamata ɗalibai ilimi da sun gan shi sai an faɗa musu farashin da su fata lokaci daya yana da kima kwarai da ابن القيم يبدا في لسان البدائع والفوائد يقول ان صفات السمع البحر لا تدخل في اوصافه تعالى الا اذا تضمنت ثبوتا وكذلك الاخبار عنه بالسلب كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم فإنه يتضمن كمال حياته وقيوميته wallahi magana ce mai matukar tsada kuma sai mun koma bangaren tauhidi don ku fahimta a babu tauhidi malamai suna kasa siffofi na ubangiji gida biyu su ce as-sifatu salbiyya wa sifatu subutiyya الصفات السلبية والصفات الثبوتية إذا كنت الصفات الثبوتية سبوتي وأن الله يتبتر مكانها يتبتر مكانها إليه هو هذا ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك الذي يعلم ما في السماء والأرض عن ذلك وهو السميع البصير وهو السميع العليم ان الله كان عليما كبيرا يتبتر مكان في علمي يتبتر مكان في قدرة يتبتر مكان في حكمة يتبتر مكان في حكمة يتبتر مكان في رحمة يتبتر مكان في غفرة يتبتر مكان في كربان توبة duk abin da Allah ya tabbatar ma kansa da sifa su ne ake kira as-sifatu subutiyya sufofi da Allah ya tabbatar ma kansa to amma da an ce as-sifatu salbiyya tuffofin da Allah ya kore wa kansa ya kore wa kansa jadi ya kore wa kansa mantuwa kana ilmu wa inda zai fi kitabin la yudillu rabbi wa la yansa kaga baya da rikrahu baya mantawa ya kore wa kansa zalunci inna allaha la yuzlimu an-nasa shay'a walakin an-nasa anfusahum yuzlimun wa la ko ba haka ba a cikin zalim da mantuwa da jahil da jingidi da barci waɗanda irin fuskoki ne wannan game da ubangiji sai ka ce sifatun sanfiya fuskokin da Allah kore wa kansa bayan mun fahimci wannan mukaddimar sai mu fahimci maganar ibnu sayyid nan, yace sunna sifatu sanfi al-mahab siffofi waɗanda kore su aka yi tsantsar na la ta da kudu fi ausaf yi ta'ala wannan ba shiga cikin siffofin Allah illa ila ta kammala subutan sai dai sai sun kunshi kishiyoyin tabbatarwa yayin da kace la ya bidu ya zanto ba wai kore masa jahilci kake kadai ba nan ta kuma kana kudurce su kwatuwarsa da ne ilimi shi ke gani an gane ku la yuzlimu kana kore wasu zalunci zan to kawai ba zalunci su kore ba kadai sai ta tabbatar masa da shi ke zalunci shi ne adin dan mutum zai yi zantowa baya zalunci ya zanto ba sun fargaba da bane ba me yasa baya zalunci saboda kasance kasancewar sarauta yanzu a nan kore wasu zalunci da ke yaban ne? ne ba su ce amma idan suke baya zalim saboda adalcinsa baya jahilcin al'amurra saboda cikakken iliminsa ko wani ba na ta mutu musulcin wala na ku baya jinjiki baya barci saboda cikakkiyar tsayawar sarjan gudanar da harkokin bayi sai zan to nan take ka kore wata ne ka tabbatar musu da cikin waɗannan amma idan suke baya zalim cikin juru me yasa baya zalunci shi da ba adalci bane sai yake yin zalunci rabanci yasa wani shi kawai ko bai yi da su la yasiruna bi dhimmatin ولا يظلمون الناس حبة خردل yake zargin wata kabila yake gobayi da su a cikin kankanin kabila ce la yanzuru na bizin mace ba ka tafa alkawari wala yanzuru na nasa habbata karbin ba ta iya cutar da mutane ko da gurgudun kwayar kuma to saboda ne saboda adalcin su ko da saboda ragonci su saboda ragonci su da yanzu ko bai yi da ko bai yi da ne na kabila kun ga da ko a ce da ya zo abin shi ne to na qawmi wa in kanu zawi asad laysu min ash-shirki shay'un wa jinhala yake mutane na da ba suna da matsayi amma sharri ko na kankanta da ba ta ne to saboda ne saboda su mutu da kai a ji anan kore musu da ba ya ban su ake ba ina fara da kai ta to da haka dukkan dukkofi da aka kore ma Allah su yayin da ka kore waɗannan cin sai ka kudurce dukkan tuwar Allah da yoyin in ba ka kudurci su kwantota da kibiyoyin su ba to kuma ba ka yi ba Allah ba ce ina ba don kuka yi ba ne in na sifatu samfin mahdi la ta da kulufi a wasu ala. sufofin da aka koyi wannan ba su shiga cikin sufofin Allah illa da za su zama da subutan sai in a waje daya sun kunshi tabbatar ma Allah shi shi yin wa kazalika al-ikhbaru an fi qalbi haka idan ka tashi ba da labari game da ubangiji ka ba da labari a salku ka kore masa wani abu ka kauli la ta'khudhu sunatun wala nawmun fa innahu yatadammanu kamal hayatihi wa qayyumihi saboda da aka ce la ta'khudhu sunatun wala nawmun ai kamali hayatihi saboda cikakkiyar rayuwarsa wa kan yumi yadihi na hudu annal haya la yanbaghi an yamna min ta'allum al-ilmi cikin wannan hadisi za mu gane a sai bai dace ba kunya ta hana ka neman ilimi dan da ji ummu sulaim tana ji kunya amma tare da haka tunda abu ya zama neman ilimi sai ta ci kunya sai tambaya kan abin da zai amfani da addinin ta hatta fi masail allati yustahya biha hatta cikin matsalolin da ga al'adance mutum da yin mutum ya fada wannan babu da shi cikin babu ilimi ka fade su ko ka tambaye su kai da ba za ka yi ka fada sai dai a nan gurin idan Allah ya ba ka fasahar harshe da zarin kalmomi masu yawa wajen ka yi kayan magana kuma a gane to kai ya fi kokarin ka wajen fitarwa sai dai kun kai kai ba gane ba sai ku fito ne ta falo ba sai ku kuma ba ku ne ba Allah da zuwa ya yi wa da yan magana ba da gane ba sai da ya so mata tsaro kala su ku da A nan sun zuwa cewa wai ya ga ayan mace ta gane idan jinin al'ada ya yi shi mata annabi sai ki dauki kun ba ki da shi da ma ana yin barki da su ma ya zai yi barki da su ma da su ki barki da su ta bakin da ta annabi cikin cikin wani da da gida da ke abin da ake nufi su ɗauki auduga ko tsumma su sa الذي يعاني من العدد وبد المخاطبة يعني da cikin ladabi da kyakkyawan gabatar da zance ga أن يقدم أمام الكلام أو أن يقدم أمام الكلام الذي يستحيى منه مقدمته هذا بعد ذلك المقدمة كافون أبدو وجدا في ذلك الجنسية فقط مقدمة كالمقدمة وأنا بسيطة بذلك to kun san ita gaskiya da an zai ku ta wani lokacin cikin da kai ku ta mutum ba zai fahimta ba sai ka faɗa masa komai da komai da haka abin da zan fada kawai ɗauka ka gani ka ga ko da abin da bai yi duk abin da ka faɗa ba baya amma an kuma da shi gara da shi kenan ka gama akwai wani malami abokin mu yana koyarwa a jinsi shi cewa wani malami ya karanta koyi shi dama ke ke ɗin yanzu malami ka yana karantarwa ne a makarantar matan aure to ka san wani abubuwa idan zo za ka hantar da hadari kuma wajen babu wanka wajen babu yin wajen haila da ne abu abubuwa masu matsala wanda za ka kawo kan cikin matsalci to ya rasa yake to shi ne shi ke fadi da mutumur a ranar da ba ko ado ba ne ko da riga uku da za su idan ya zo zan tsare ni da wata magana sai ma za su ka samu da mamban ba ta ba da ya kun ci da ya ci ya ku ne da shi ke sa shi ne yana da zafi matuƙa kwarai da mutum ne bai riko da addini to sai mu duk da ne ya faɗo na abu shi ne sai ya ci muri ya ba da ya ci muri da shi تمهيد المنكر أن جماعة وأن مقدمة تناسب المقام وإبداء ويوش تمهيدا للكلام dan su zanto sun faɗa da zancen da mutum zai yi ya kuka wa kanku domin nauyin zancen ya zanto ya yi kauci da nauyi da yawa ba wani Allah yun saba sahibu da jafa kuma domin kar da abokin zancen a danganta shi zuwa da jafa da shi da Allah dole yana magana ta fasa duka gabatar da yar mukaddima da za ku wanke kanka da ita الحديث الثالث والثلاثون حديث نسل عند أخو في كمان النساء عن عائشة قالت أن تقوى حديث ذلك تفي كنت أغسل الجنابة من صوب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا kasance ina wanke janaba daga cikin tufafin manzon Allah jira da mutum Allah su tabbata gare shi da iyalan gidansa me duk nake da janaba cikin wannan hadisi saboda ina wanke mani daga cikin tufafinsa ko ya kudu da na bin tashi da kuma da salati zuwa da sallah tare da wannan tufafi wa inna buka alma'i fi saubihi ga kuma ruwa nan a cikin tufafi kana inda da wani ko buja bai da shi da cikin masallaci mai rufe ne ko da gaban da ta taba cikin ka sai ka wanke tufafi inda ta taba ne ko bai kammala bushewa ba matukar abin ayyun ayyun da ta zaɓe ko ayyun da ta zaɓe ta kusan to wannan kufur da rage ko ta fara da fara wajen baya kawo shi ka za ka yi sauna da shi a haka kuma ka fita da zira da wannan babu ne annabi ce ku fita da haka masallacin sallallahu alaihi wasallam وفي لفظ مسلم أو لفظ الإمام مسلم تقول لقد كنت أفرقه لا تكن كنا تنكري فيه مني من صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم daga cikin tufafin manzo Allah su da rabu tabbata da rinki farkan ya kasin da mai nuna kankarewa ya hutu ke nan izinin da sa furtanta tana kankare shi da shi ko wani abun kankarewa har sai ta fitar da shi bai salli shi kuma annabi shi ne sallah da wannan tukwar wani akwai matsala a tabbata wannan hadisi abin da wannan hadisi ke nuna wa a ce shi kan ba da duka bane ba mai nuna hujjar ba da suka bane ba kasancewar sana kankare da barci yayin da yake butoci idan ɗan yi ne ga wanke ruwa in butoci ne ba da kankare da barci to yanzu da a ce yaro zai ba wani za a kankare da barci yaro ya tashi jikin duba sai kankare da wasu da nake kallon tuwa kuma haka yanzu saboda mai saboda tsakoni da yaro ya mutu bayan gida a cikin tufafi wanda duk da jinsa da jika wani amma ba ne ko ba ne duk samun gida wanda shi ne nufin hadisin abin da ba ne ko kula da shi a wannan ba malamai sun tattauna kan wannan matsala sai ko wa shirya yi madini sannan ya menene hukuncinsa nan za mu karanta iskula da shi iskula ban kola babu fi da shafi tilmani malamai sun yi sakwani dangane da kasancewar mutum kubwa na jiko ba wa zahaba al-hanafiyyu wal malikiyyu ila najasati wa zahabi imam ahmad da imam abu hanifa da mazhabi imam malik ibn anas suka ce da zalali mustajidin bi ahadithi basiri suna kafa wajen da hadisin da ke nuna an wanke su min sauki rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga cikin tufafin annabi wa min har hadisin nabi ma'ana cikin hadisan kamar wannan hadisin da muka yanzu suka ce tun da an ce an wanke ya zama nan tunani dan ba da suka bane da bane wanke ke gane su haka wala wa shafi'i wa ahmad amma imamu shafi'i da imamu ahmad wa ahmad hadith amma abu ta hadisi gaba ɗayan وابن حزم الإمام ابن حزم الظاهري وشيخ الإسلام لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من المحققين من المحققين دوانا سبا هذا المحققين معلومين وسبب جديد جديد sun tafi ila fahara su yi zuwa ga cewa shi kan zamani ba da suka bane sarkakakke ne mustafili da bi azizzacin kafira shi suna masu kafa hujja da dalilai masu yawa yana cikin hadisan baya a ci abin da ke tafi ko da liman da abin da ke tafi na farko su hadu a hadisi farki aisha almaniya ingancin hadisin da ke nuna aisha ta sarkari shi ne babbar hujja من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات النبي إذا كان يومكم بدنيا تكون تكي بوقتها كما تنكر ودفرت الناس ولو كان لكتن da ce mani da duka ne da ma ka faɗi ulama da ba abin da zai wadata sai an wanke da ruwa ka fa'idan da gasa ta kuma yin sauran da duka wannan dalilin farko ce barin kamar barin kamar na fi an mani ya huwa aslul insani wa ba'dihi shi mali daga jikinsa ne aka halittu ɗan adam shi ne sinadarin halittar ɗan adam wanda ya fi yi an yaku na asulu na ifar bai za su maka wace asulun ɗan adam da ta same shi خبيثا أتيك السوري والله كرمه وطهره وإن الله يكرم الجبل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبهر ورزقناه من الطيبات وفضلناه على كثير ممن خلقنا تفصيلا فالتشريب يكفي ان يكون معدنه طاهرا جندي اتكي ان كرم في ولدي تنادر ان ذا في ذنب الدسيا كما في ذنب الكريكي كرمه na uku lam ya amur annabi sallallahu alaihi wasallam lam ya amur annabi sallallahu alaihi wasallam bi ku yi umarni cewa a wanke ba wata an yi bai ce ko a ne sarki ki ba kalbo da irin yadda ya umarnin wanke an ka ci ta da kasa ba da ba ne ce wanke wani bai ci ɗaukar da ba don ba balare da zai yi kokari annabi su ku ji ruwa ku zuwa wajen ka ku umarni da umarni ya zama wajibi din yin da ku ku ya ne ko ya ne da ruwa ya fara kan kuma shi idan ya wu da wannan ku zuwa ruwa idan ya yi da ku kuma a wani wanda ya zama duk umarni ne da wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abu ya zama da ta amma wannan aikin zai tare aikin zai ga ba su ne da ba ya zama da gane ko أجروا أن هذه تبسله ما لم يكن بعد أن تقول هذه ذلك هنا أكثر تاويتي لأن القتل لا يدل على النجاسة أيوانتي أبو بكر من الرسالة كما أن قتل المخاط ونحو ونحو إلى يدل على النجاسة أي mutum zai kasance da majina ko yawo a jikinsa yana barin su ko da wani yana wancewa amma wancewa da wani ya zama da duka والنظافة من النجاسات والمستكبرات مطلوبة شرعا فكيف لا يسر غسله صلى الله عليه وسلم لا يسر غسله صلى الله عليه وسلم أي wanke abin da yake da zuwa ko kuma abu ko da ba da zuwa ba ne ka zan gane a ce ruwan kwaye ba a jikinka ko bai taɓa jikinka za ka jawo da jikinka za ka wanke amma don saboda na mutane saboda tsafta don haka zance mafi inganci bari ba da fita ba wannan shi ne mazhabin imamu shafi shi ne mazhabin imamu ahmad bin hanbal kuma ya tafi shi ne mazhabin waɗansu ma da cikin malaman mazhabar malikiya kafin shi ne mazhabin سعد ابن أبي وقاس إلي مذهب عبد الله عمر إلي مذهب عائشة ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم إلي مذهب عطاء إلى أبي رباط إلي مذهب سعيد بن مبسيط إلي اجتماع المجموع مالك بن عالم وكذا مجانا كمان yi littafi ya zazzafe ni ce na saba da jima'i ka san kalmar da yake na saba wa da ita? ba yace na ce mani ne da ta bai bayan ki jima'i malamai ya tabbatar da mani a yana eh, ce mani ba da saba ne a hali da jima'i ya mana mani da ta wani ce da maka jima'i ba bawan Allah sai da to sai ka fara da shi yi amma ne da yan ya ta fada mu magana ta da ta ga jima'i ne jima'i ba jima'i kuwa ba kaddara da imamu malik da imamu shafi da imamu ahmad bin hanbal da imamu abu hanifa dukkan su su yarda da kaza su hudun nan wannan bayanin na basuran ta zama ijma'i da ya shura ishaq bin rahuya ya saba musu kila dawud zahiri ya saba musu kila sufyan bin uyayna ya saba musu sufyan thawri ya saba musu mujahid ya saba musu ikrima mawla bin abbas ibrahim an-nasafi kila su saba musu dan waɗannan suka saba musu kenan wannan abin da suke ba ijma'i bane ba ne. sai da ce inda la'in matal arba'a wurin malamai hudu cikin malaman da sun buƙari a duniya sa'annan da wanda suka tsara shi ijma'i shi ne sai in ka tsara al'ummar malamai ta al'ummar annabi Muhammad gaba ɗaya duk malamin da yake wannan zamani yanzu zamani kuma malami ne zan so wani malami da yake zamanin sa a makka yake a madina yake a kuba yake a basra yake a iraki yake a duk inda suke an tsara su an ji haka fata wasu suke ya zama ijma'i idan ba tsara su ne imam malik ne faɗa ko wani sai da ce wannan fatawar imam malik ne ra'ayin imam malik ne sauran kuma su kuma su da zai ya ga kowa ne dalilin sa wanda ya kuka ji a dauka wannan shi ne an gane dole sai malamai gaba daya wa huwa yittifaqu min mujtahidil ummati min ba'di wafati ahmad wa huwa yittifaqu min mujtahidil ummati min ba'di wafati ahmad fi ijma'i ila hazuwar dukkan malaman musulunci bayan rasuwar annabi in sun haɗu kan fatawa da zai zama ijma'i zai sa annabi na da zai zama maganar wani ijma'i kuma wani shi da magana kuma annabi na da zai zama imamu kurkumi da kansa yake asalin manini din fahir ne idan eh, ya zama da kasa don ya fito cikin da su barke kowa hanyar da ya fito ita ce hanyar fitsari ita ce hanyar maji da fitsari da maji kuma na jasa ne tun da ya zo so da cikin kaji ya taɓa wani abu na jasa ya zama na jasa wallahi ko kuskuri yake asalin su fahir ne ka duba tafsirin kuskuri asalin manini fahir ne lakinnahu kanajjasa بخروجه من مجرى القول والمجد ya zama da tsadin ya kukkugu cikin da suka yi wannan ma in je sun tabbatar mana tsarihi ne wanda zai yi da wannan fitowar sa ta wurin abin da yake da zuka ya mai da shi zuka sai mun duba mun ga wannan abin da zuka ya rinja ya fi da za da ya faɗi wannan saboda to wani malami ne ya faɗi magana cikin manyan malaman da suka gabata al-imamun yi yake cewa ko da a ce shi mani din ya zanto a a fito wata wurin fitsari in dai kun yi fitsari ne fito wata saurin bukari ba mai da kuri domin daga cikin abin da yake da ba Allah na fitar da abin da yake yake wani da kuma fil an'am da ibra nusqikum min ma fi butulihi min bayni farqin wa damin labanan khalisan sa'iban lil nono da ake sha ta Allah ya fito da shi da tsakanin jini da kuma kashin dabba jini da kaji da ba tsakanin su aka fitar da nono khalidan kashi fa'izan da kaji mai daɗin hafiya ga wanda zai sha yake to kun gani ko da in ma kun ci shi a dinin da Allah na tuku ne fitar da sakamakon abu da jikin ne jikin abin da ke ba ta samu a da shi ne shi a sunansa ba yi wasu zuwa da hadisi abin za ku yanka wannan hadisi na farko tsoharar rumani kasancewar manini ya zama fadiri wa adamu wato wa adamu wujubi basiri min al-badri wa siyad al ko ba wani ibn ka wanke shi jikin tabatu da ko a jikin ka ina tabbata Da gane cewa fitowar wata yana wajen da wanka wannan bige da dari bisa dari amma cewa shi kansa da bisa ne wannan ba da zuwa bane da haka idan ya ba tabatu ko ba dole ne ka wanke in ka ga dama ka wanke in ka in da wani cikin ba dole ne ka wanke ba sai dai ka zo wankan da rama dama ai za ka ji korin amma a ce ba wanka kai ba na wani ne ya fada cikin ba a cewa dole sai ka wanke kamar da mun bari ba dole sai ka wanke sai dai ko zuwa ga wani launi a cikin gaba wanda bai dace ba amma ba dan kasance wasu ya zama da duka ba lalle ya kasu babu izalatu yi al-saudi wal badal wa yusadu radaban wa yusadu wa yusrafu ya bidan yake mustahatu ne a kawar da shi da jiki ko da jiki da kuma sai a wanke shi da sanyi ne ko butacce da kankai wannan hadisi abu da ku ya cikin hadisi da nan al hadithu rabi wa tikrun hadisi na arba'in na na arba'in na talatin da hudu cikin wannan littafi an tafi hore da radiyallahu an an kai da abu hore da Allah ya kare ta a dalili أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من جعل سنة مثل ثبت جريش ياتي إذا كانت بين شعشها الأربع إذن يطيع فكان إذن نمشي ya zauna tsakanin bangarorin mace guda hudu. Su'ab wato bangarori guda hudu yana nufin hannaye da kuma kafafu. kaga hannun dama da hagu ya kafa dama da hagu ba ba lokuta hudu ba annabi ya faɗi wannan zance ne sayan magana ne cewa idan mutum ya sadu da mutum amma sai shi iza jalasa idan ya zauna bai misali al'abba tsakanin bangarorin da hudu sun majahada ha sannan ya wahalce ta abin da yake nufi da wahalce ta a nan gurin ba wai wahalarwa ba yana nufin ya fitar da gabansa cikin farajinta wajaba al-ghusl in yi wannan to wanka ya zama wajibi menene da shi ya zama wajibi wa fi lafaz muslim a lafaz muslim ce wa in lam yunji ko da bai fitar da mali ba in mutum ya shigar da gabansa cikin gaban mutum cikin farajinsa ko da bai yi mali ba wanka ya zama wajibi a kai ya zama wajibi a kanta. wannan hadisi da shi ne aka tafi wani hadisi wanda za a yi ko wani ya kasu da mutum da ya mali ko ba ku mai kansa ma yi wa kasu da hadisi abin da za a koya cikin hadisi na farko wujubul ghusl wujubul ghusl min ila bi zakari fil wajibin yin wanka idan mutum ya shiga da zakarin sa cikin gaban mace wa in lam yahsul inzalu ko da mutum ya shiga da cikin sa ba na biyu ya kuma hadisi la ta kalli hadisi abi sa'id wannan hadisi shine zai zama ya tafi hadisin Abu Dawud da Qudri wanda yake cewa al-ma'u min al-ma'i hadisin Abu Dawud da Qudri na cikin Muslim abin da za ji ne abin da ji ne ko al-mu'min ba bari al-mu'min bi dalil al-asri wanda ta hanyar da kai ko da za a gane cewa na gusa na bin dalil sun da bari kamar mutum ba zai ruwa a cikin da mutum ruwa ya fita ma'ana ba zama wajibi zuba ruwa a cikin sai ruwa ya fita ma'ana ba zama wajibi wanka jarma sai kin mani ya fita da haka wannan hadisi nuna amma sai wannan hadisin ya zo ya a a إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جردها وجب الغسل قول أبو سعيد كنت بني بدون وكايا كامل حديث عن الحديث الذي يرتاح الشيخ لا مسيء عشان تكون فيه من الشيخ كمان الفرق الحديث الخامس والثلاثون عن أبي جعفر عن كل أبو جعفر وعين في أبو جعفر إيه محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب an gane ko wato Muhammad ibn Ali shi kuma Ali ibn Hussein wanda ake kira da suna Zainul Abidina da cikin jikokin gidan Annabi sallallahu wannan suna duk ahlul bayt an Ali da wato radiyallahu anhu amsun Allah da bada dangu annahu kana huwa wa shi Muhammad ibn Ali ya kasance shi da babansa Ali الحسين عند جابر بن عبد الله كن كسل شيء ولن جابر بن عبد الله وعنده قوم لا تجابر جاء ودن متعني فسألوه sai mutanen da suka tambayi jabir dan Abdullahi an rubutu dangane da wanka menene adadin ruwan da ya kamata in yi wankan janaba da shi fakala sai jabir yake ya ci ka sa'un zafi daya ce ka an san sai ku wanda muke hawo da shi idan mun ji kasuwa za mu sai gero mu an so kwano daya wannan kwano na shan ruwa ne gwargwadon kwanon shan ruwa din nan in ka suka shi da ruwa wannan adadin ya ike ka ya ko wanka jira me yana adadin ruwan da za mu wanka ike jago su ya fi ka samu sa ike ya ike a kanar sai wani mutum ya ce ma ya ike ba zai ba فقال ذلك جابر يقول كان اسم من هو اوفر منك شعرا وخير منك ai wannan zaki din yana isar wanda yake ko yawan zaki kuma yake alkhairi yudu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake nufi yana isar annabi yake annabi ya fi kuma wanda yake da haka sai yake yin to kare dan da yake da zaki gaba da wanda yake kalibi da yake kuma ثم أمنا في قومه Muhammad bin Ali yake sannan jabi ne ko kuma yi mana limancin sallah fi sauki tufafi sai mu hadisi ku babu da shi wato tufafi ne kamar zani yadda suke a cikin wannan halin sai su dawo da zanin wato wannan wurin sai irin kaudan da muke sa ne ko ko ya rike kafadun su kuma ya sauka kasa da gwiwa kai sallah da shi alkoba wanda ya halatta وفي لفظ أو لفظ الذي في كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثة النبي يتفل فيه كما في كان النبي يذكر هو أتنسى حقصه قال المسلم الرجل الذي قال ما يكفيه هو الحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ابوه محمد بن الحنفية wato wanda ya mutu wannan magana ya ce kwano sai baya tsada shine Hassan ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ma yuqadu min al-hadith abin da za ku ya cikin wannan hadisi في وجوب الغسل من الجنابة وارد في ممكن جنابة وذلك بإصابة الماء على الأبن تحنية نفر هو أسم دفعي عليه يقول ويه هو يهدان أسم دفعي فمتاع أصل ذلك matakar haka ya riga ya faru da haddar waje an riga an bayar da waje ba sai an tuta jiki ba na biyu galibi gidajen mutai ya faɗa cikin gidajen mutai ma ibn ke nan yake la yusallu bihi ala nuzul al-kalbi wa la ala adam wannan hadisi ba a so a hujja da shi wajen cewa dole a tuka jiki kuma yadda ba a so a hujja da shi wajen cewa ba dole bane kuma a tuka kowa zai zai je nemo dalilin sa da wuce aka shi ibn rushd aka yi fahimta na uku anna sa'a alladhi huwa arba'atu amdad shi sa'i guda shi ne gudan nabi gudu يحمل الغسل من الجنابة يا اسمه wankan jaraba kana mun da sai kun kuma da sai da ya fada sai da cikin manyan malamai da sunna sun yi zamani da Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yace walaysa zalika ala tadid da tahdid cewa mu ya sa yi sai guda ba wai an iya tantance bane ba ba kan san mutum a hadisi ala masajir mustarifa wannan hadisin da ban sunna gurgudun ruwan da ake wanka da shi wanda ya dawo da wannan shi wannan Allah alam wannan na nuna wa لاختلاف الأوقات أو الحالات لو كنت عند كتاب بني هو حالي كتاب بن كقلة الماء وكثرته كما إذا الرواية كما كذا هو يا كما هو والسفر والحضر هو كما حال زمن بلا حال الكثير idan akwai yalwar ruwa idan ko amfani wajen wankan jaraba da ruwan da ya wuce sa'in guda ba su yi ba idan halin tafiya ne ana karancin ruwa kar ka je ka zubar da yawa a rasa raka sai ka sake ku a kan zari shi aka yi fahimta imam ibn kathir yake ba wai an tiya kan ko bane ba cewa dole sai ka yi ya iya sama da shi kada cikin da cikin yayi wannan hali ne zai tantance maka na wadatar ruwan ko karshen na cikin zuwar a halin tafiya ko a halin zaman amma dai خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وفي ذلك الشريعة التي شريعة النبي وما تبع أبنى ولو إستقباب التخفيف فيما الصحابة akwai bukatar karanta ruwa a cikin ruwan da za a yi sarki da shi sarki na ibada wankan da nama ko alwadatar ruwa ya zanto da yawa wannan misali na biyar an yusabu ala man yusaliku sunnat annabi sallallahu alaihi wasallam ashe duk mutumin da ya ya saba sunnat annabi sai a masa insani an gane ku to da duk insani kuma da tafawa ko in kari ya zanto ko in kari ya zanto bil ko in kari ya zanto bil ala hasabi da mafkuli da bil lisan ko gudu da kuma halin mutane sannan kuma ko ya zanto da kautan harfi ko ya zanto da saukan harfi wannan gurgudan yadda hali ya zanta ko mutane su yadda bi kulli makamin makalu yadda malaman balaga ke cewa kowane wuri na da irin zantansa kuma kowane mutum na da irin mu'amalarsa a kowane ke da ka zafafa masa da kansu sa masa hanci har kafin ya fahimta in ka fahimce shi haka psychologically to sai ka kawo ta da ni fahimta a kowanne yake bukatar nan lafi sai ka lallace shi ne fahimta a kowanne yake bukatar ka bashi cin hancin zance sai ka bashi cin hancin zance har ba su da a kowanne yake bukatar ka bashi kyauta sai ka bashi kyauta ya fahimta ba kullum ake fita a hanyar ba akwai mutanen da ya zare ta kofi ne shi aka kama su aka yi bashi aka mai da su bayi duk su da kuma amma da aka samu da riba za a raba sai yi da kuma da kuma goma a mutum na zaune an ce a wajen da kuma goma ya kuma yi zama kuma mun da kuma goma haka yi ma a zai a tsara masa goma haka yi ma a tsara masa goma har sai da kuma bashi yi yake wallahi da ba wanda na bana yi ta amma yanzu ba wanda suke kullum ta a shaɗu wallahi da ake yi صفوان كده ابن أمية أبي يقول وده نفس أنا أقول له الذين الذي أما يقول كده أنا بقول كده حسين من كون السماء قوة الذي مسلم الذي هو مسلم قوة الذي يسلم الذي هو مسلم abin da muka faɗa da yi Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya yi mana wa sallallahu alaihi wa sallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi